Ba, atzo pena uniak etxea, azkenian leia oso istu egon zan, eta ta bi, bi segundun gatikan, ba, beste, beste traineru batzuk gehi izan zian, ez? Irutze zait gure estropa da ondoin genula, sentxazionak inbukatu genuen, eta horrekin gehatuko geha, eta, bueno, ba, irabazi zigutenei zorion du, eta pena baina orten, orten ezingo izan, urrengo urren urtean jungo geha bila berrize. Eh.